وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون na hawakumkadiria Mwenyezi Mungu kwa haki ya kadri yake waliposema Mwenyezi Mungu hakumteremshia mwanadamu chochote sema nani aliyoteremsha kitabu alichokuja nacho Musa chenye nuru na uongofu kwa watu mlichokifanya kurasa kurasa mkizionyesha na mengi mkiyaficha na mkafunzwa mliokuwa hamyajui nyinyi wala baba zenu sema Mwenyezi Mungu kisha waache wacheze katika porojo lao وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم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 katika mahangaiko ya mauti na malaika wamewanyoshea mikono wakiwaambia zitoeni roho zenu leo mtalipwa adhabu ya fedheha kwa sababu ya mliokuwa mkiyasema juu ya Mwenyezi Mungu yasiyo ya haki na mlivyokuwa mkizifanyia kiburi ishara zake ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم ۖ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون nanyi mlitujia wapweke kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza na mkayaacha nyuma yenu yote tuliokupeni na wala hatuwaoni hao waombezi wenu ambao mlidai kuwa ni washirika wa Mwenyezi Mungu kwenu yamekatika mahusiano baina yenu na yamekupoteni mliokuwa mkidai Allahu akbar Allahu akbar La Na hawa makafiri hawakumkadiria Mwenyezi Mungu na rehema yake na hikma yake kwa anavyostahiki. Walipokanya kuteremshwa ujumbe wake kwa binadamu yeyote. Ewe nabii, waambie washirikina na wanaowaunga mkono katika hayo miongoni mwa Mayahudi, nani aliyekiteremsha kitabu alichokuja nacho Musa ambacho kina nuru iliyozagaa na uongofu wa kuongozea? Nyinyi Mayahudi mnakifanya hicho kuwa ni maandiko yaliyogawiwa mafungu mbalimbali yanayokubaliana na mapendo yenu mnayaonyesha na mengi mnayaficha yale yanayokupelekeeni kuiamini na kuisadiki Qur'an. Na kutokana na kitabu hicho mmejifunza mambo ambayo nyinyi na baba zenu hamkuwa mkiyajua. Na ewe nabii, jawabu wape wewe kwa kuambia Mwenyezi Mungu ndiye aliyeteremsha Taurati, kisha waache wakiendelea katika upotovu, wakicheza kama watoto wadogo. Na hii Kurani tumeiteremsha kama tulivyoiteremsha Taurati, ina kheri nyingi na itabaki mpaka siku ya kiyama. Inasadikisha vitabu vilivyoteremshwa mbele yake, inaeleza habari ya kuteremshwa kwao, ili iwape bishara waumini na iwahofishe makafiri wa maka na pembezoni mwake pande zote za dunia juu ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ikiwa hakuifuata. Na wale wanaoisadiki siku ya malipo kule kutaraji kwao thawabu na kuhofu adhabu kunawapelekea kuiamini hii Qur'an na kwa hivyo wao wanahifadhi kutekeleza sala kwa ukamilifu na utimilivu. Nabii huyu hakusema uongo alipotangaza kwa Qur'an imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hapana mwenye kumshinda kwa udhalimu huyo aliyemzulia uongo Mwenyezi Mungu au akasema nimepata wahi yani ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu bila ya kuwa kapata wahi wowote ule. Vile vile hapana dhalimu mkubwa zaidi kuliko anayesema mimi nitaleta maneno sawa na hayo aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Na lau kuwa unaijua hali ya hao madhalimu nao wamo katika shida ya zamauti na malaika wanazingoa roho zao kutokana na miili yao kwa ukali na nguvu ungeliona vitisho vya kushtua vinawashukia wakati hao huambiwa sasa malipo yenu ya adhabu ya kudhalilisha na kufedhehesha yanaanza malipo haya ni kwa vile mlivyokuwa mkimzulia Mwenyezi Mungu bila ya haki na ni malipo kwa kuwa kiburi chenu kilikuzuieni msiangalie na kuzipima aya ishara za uumbaji za Mwenyezi Mungu zilizomo katika Qur'an. Na Mwenyezi Mungu atawaambia siku ya kiyama, sasa bila shaka mmekwisha yakinisha kwa nafsi zenu kuwa kweli mmefufuliwa kutoka makaburini mwenu kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza. Na mmetujia hali ni wapweke, hamna mali wala watoto wala marafiki, na mmeviacha nyuma yenu vyote tulivyokupeni na mkaghurika navyo. Na wala sisi hatuwaoni pamoja nanyi hao waombezi ambao mlidai kuwa watakunusuruni kwa Mwenyezi Mungu na kuwa wao ati ni washirika wa Mwenyezi Mungu katika ibada. Mahusiano yote baina yenu na wao yamekwisha katika na yamekupoteeni mliokuwa mkidai kuwa yatakufaeni.